I Hurtig får man rätten för Kan du göra uppgången på det? här? Ja. I Hurtig får man rätten för grå. Kan vi vissla nu tror jag. Ja, så bra. Mm. I Huddinge får för en krona, för en krona, för en krona. I Huddinge får man för en krona. I Bollnäs tar de 1,75 inte min svans! Hjorterutten. Ja, det är bra. Då kan vi tona i det. Man får garven som gick ut.